Because of this reason, it is explained, Ikadeta, Ikadeta meva, some portion only. But in our country, some they translate it as one. Ikadeta is not one, some portion. That's why นี่เป็นปัญหาเรื่องคำศัพท์นะคะในในบาลีมีมีคำว่าเอกะใช่ไหมคะเอกเดตะ เอกเตเอกเตตาเมวะซึ่งจริงๆความหมาย ความหมายจะหมายถึงว่า เรามีความสามารถที่จะกำหนดดูได้แต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นวันพอชั่นก็คือส่วนเดียว แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่แปลว่ากำหนดดูเพียงธาตุเดียว แต่ว่าต้องกำหนดดูรูปปรมัตทั้ง 28 รูปปรมัตแต่ว่าเพียงส่วนเดียว เพราะว่าเพียงส่วนเพียงรูปกัลลาเพียงเพียงบางส่วนที่เราจะสามารถทำได้ so ปริญญาปริญญา and ปริญญาปริญญาตะ and ปริญญาตันตะ so what the disciples can know is ปริญญาตะ what the Buddha can know is ปริญญาตันตะ but understand ท่านจะให้ศัพท์ว่าปริญญาปริญญาคือการการกำหนดรู้ใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ศัพท์บาลีปริญญาการกำหนดรู้ใช่ไหมคะ หรือว่าการรู้จัก the uh, the ability of knowing and seeing penetratively ปริญญาคือความสามารถในการที่จะรู้แจ้งและแทงตลอด ซึ่งในพระอริยาสาวกจะเป็นปริญญาตะปริญญาตะ แต่สำหรับในพระบรมศาสดาจะเป็นปริญญาตันตะ so what about the venerable Sariputra when it, it is rainy, he can analyze all the drops of rain, how great he is. สำหรับพระสารีบุตรเทระเมื่อเมื่อฝนตก ท่านพี่พิรดา แปลว่าท่านสามารถนำนำนำเม็ดฝนได้ พระสารีบุตรเทระสามารถนับได้ว่าเม็ดฝนมีมีจำนวนกี่เม็ดค่ะ สัจจาวรากติတเ့သိรูိเ့ีြยมเลยและสามารถนับได้ว่า for for Buddha that's all the rupa kalapa in in this amount สำหรับพระบรมศาสดาสามารถที่จะรู้แจ้งได้ว่ามีมีรูปกลาบทั้งหมดเท่าไหร่ในในจักรวาลทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะในหนึ่งในหนึ่งแสนจักรวาลค่ะ There is no Kalaba that Buddha cannot know ไม่มีกลาบใดที่พระบรมศาสดาไม่ไม่รู้ค่ะ ไม่ Here here it is in this commentary Buddha Nampana Anupamanampi Tinkarakatan ญาณีนะอติถมตุลิตมติริตมติสิกตันนัตถิ There is no rupa kalaba within these that he, he, he can never penetrate. He, he never penetrate. He, he could know everything. ก็คือว่าในหนึ่งแสนโกดจักรวาลเนี่ยไม่มีกละไม่มีรูปกลาบใดที่พระบรมศาสดาไม่เคยได้แทงตลอด พระบรมศาสดาตรัสรู้ทั่วทุกรูปกลาบ ไม่ใช่หนึ่งแสนจักรวาลนะคะแสนโกดจักรวาลค่ะ so that's why We know according to our ability. Venerable Sariputra knew according to his barami. Buddha knew according to his barami. You don't need to worry, I cannot see. ดังนั้นเราก็สามารถรู้ได้เท่าที่เราจะสามารถความสามารถของเราที่มีพระสารีบุตรเทระท่านก็รู้ได้ตามบารมีของท่าน และพระบรมศาสดาก็ตรัสรู้ได้ตามพระ พระบารมีของพระองค์ค่ะ so nowadays many mahathera they say they said it is arising and perishing eh? too quick within a finger's net how can we know mentality how can we know materiality by saying this they reject to practice ก็มีบางท่านที่ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติเพราะว่าบอกว่าไม่ไม่ในชั่วลัดนิ้วมือเดียว จิตเกิดดับแสนโกรธขณะ เขาไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ได้ก็เลยไม่ยอมปฏิบัติค่ะ พระโพธิสัตว์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณลัง รู้แจ้งเห็นแจ้งสัจธรรม รู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจสี ในอริยสัจสีมีทุกขสัจจา ทุกขสัจจาหมายถึง รูปประมาทนามประมาท สมุทัยสัจจะหมายถึงเหตุ ของทุกขสัจจะถ้าไม่รู้ถ้าไม่เห็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะเราไม่มีอารมณ์เพื่อจะปฏิบัติวิปัสสนา พระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ได้สอนไว้ว่าอาตมาต้องรู้ นามประมาทรูปประมาทนามประมาทเช่นนี้แต่สาวก ไม่ต้อง รู้ รูปประมาทนามประมาทเช่นนี้ ต้องรู้ นามนี้ รูปนี้เคยได้สอนไหมเช่นเดียวกัน ท่านก็ รู้แจ้งเห็นแจ้ง รูปประมาทนามประมาทและเหตุใจต่างเหตุปัจจัยต่างๆเช่นเดียวกัน เราก็ต้องทำเดียวกันทำนองเดียวกัน แต่ว่าในปัจจุบันเขาก็ replace ten ถ้ารูปรูปนี้ก็รูปรูปรูปแล้ว รู้รูปแล้วจิตที่รู้อยู่นี้เป็นนาม ก็แค่นี้ก็พอทำได้ยังไง พระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นก็พระพระโพธิสัตว์ไม่ต้องสร้างสมบารมี แล้วก็ไม่ต้อง ใช้เวลามากแล้ว สนุกในทางโลกแล้วก็ไปทำเวลาที่อยากทำก็เห็นดีแล้ว แต่ว่าไม่เป็นอริยะใช่ไหม ก็เลยเราก็ต้องเชื่อใจพระพุทธเจ้า เราก็ต้องฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องทำตามพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ ถ้าเราไม่ทำ ไม่มีวันใดที่สามารถสามารถหลุดพ้นจากทุกได้ใช่ไหม เข้าใจแล้วหรือเปล่าอาตมาคิดว่าวันนี้แค่พอนะมีอะไรที่จะทำไหมครับ